Для нього Ірина все життя, увесь світ. Треба ж чоловікові такого лиха. Задумався і схаменувся. Хіба то лихо? Виходило, що так. Сьогодні ще не лихо, але завтра лихо, якого не уникнути. А може, ще можна його позбутися? Але як? якби ж то знав достеменно все. Якби знав, то, може, і завтра на зборах було б легше вирішувати. А що коли спробувати? Він ще не знав, що зробить, що скаже, тільки ходив і ходив з кутка в куток великої квадратної кімнати, і кожного разу відстала паркетина, жалібно скрипіла то під лівою, то під правою ногою. Звичайно, він обманювався, знав, що скаже завтра. А що ще він має сказати? Те, чого чекають від нього. Найгірше, що дехто думає, буцім від нього залежить усе. Либо йому ще ніколи не доводилося вирішувати так важко чи не вперше відчув безмежний тягар відповідальності за людські долі і не радів своїй посаді, своєму становищу. Навіть подумав, що, можливо, хтось інший вирішив би все набагато краще. Хтось інший. Про таке було важко помислити. Хоч колись це станеться і, можливо, вже незабаром. Це його Майданова найвища точка. Вищої вже не буде. І так сягнув далеко, не будучи найкращим архітектором. Але він хороший адміністратор. Життя пішло на досягнення цієї високої межі. Знизу вона здавалася особливо високою. Тепер не здається, бо надто багато сил витратив на рух до неї. І для чого? Що здобув для себе, для душі? Але іншого немає. І через те повинен триматися до пенсії. А тоді ходитиме в парку, обговорюватиме події на Близькому Сході і лаятиме новітніх інститутських керівників. Задзвонив телефон, але він не взяв трубки. Здивовано прислухався до чогось у самому собі, дивувався. Несміливо підняв трубку і набрав номер. Коли до кабінету зайшов ірша. Він сидів за столом і вдавав, що працює. Підвів голову, привітався очима. Сухе, міднуватого кольору, порубане зморшками обличчя було мов би, вирізане з мореного корча. Запропонував ірший стілець, підвівся. Довго мовчав мабуть, не знав, що сказати. Либонь не міг відгадати, що за людина сидить перед ним. Я багато знаю, врешті мовив скрипучо. Я хотів вам запропонувати, я хотів вас запитати, ви любите Ірину? Ірша тіпнувся його обличчя пішло плямами. Це було обличчя смертельно хворої людини, якій у цю мить сказали про її хворобу. А в глибині очей засвітилися вогники, вони металися, неначе під подувами різкого вітру. Було видно, він вражений неймовірно. Ви щось е, я не розумію. Я все знаю.